بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bugün 17 Şubat Allah'ın akıbeti bu asıyı şerhinin 11. dersindeyiz Konuşup Allah'tan Resulü Hidayet ile Hakkını da bütün bunları müşrik olmak üzere gönderen Allah'a hamd olsun Şahit olarak Allah'a olsun Halleder şahit olarak şahide şöyle olur Allah'ın nasıl ile ilgili olmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir Allah'ın ve bana selam-ı selam ile başlamayan her üstü çekiktir, atatı koduktur, bereketi üzerindedir Zayıf bir hadistir ve Ebu Davud Ebu Ebu Hadi Fil Kelam babında aynı mabit 1884 İbn-i Hacı ve Rahmet ve başkaları rüyayı geçmektir Böyle El-Eskar adlı eserinde 209 ve hata öngüle yönetmiştir El-Elbani El-Sintarat-ı Said'e ve Said'e ve 902'de önemli ölür ve kendisine elhamdülillah ve melek talak ile başlanın başlanın her bir iş küçük bir koptu oradan her türlü derece verilmiştir Lakiyle hazırlıktan sonra diğer iki üzülme olduğunu söylemiştir aynı şekilde diğer iki bayi caminin 4216 4216 farklı lafızlarla kaydettikten sonra diğer bir olayı olduğunu belirtmiştir ayrıca bakın El-Birya ve 1-2 harfi kadarlarını dinin üzerinde gösterirken bir şey böyle bulunmuştur. El Arnavut ise El Arnavut ise Bu araya gelmiş şey anlatayım diye El İrbai İrbai çünkü önemli bir şey Şahadın çok önemli bir En önemli bir şey, şey El İrbai 9 yıldır kitap Şahadın Bu e, kitap ne? Şimdi Hanbeli metin var Hanbeli'lerin fıkıh metin var yanlış hatırlamıyorsam ismi böyle i talib olur burada böyle i talib sadece fıkıh metinden oluşan bir şey. yani içinde hiçbir şey yok e, ayet hadis falan böyle koymamış sadece böyle metin olarak e, ee, talebeler ezberlesin diye yazılmış bir kitap böyle muhtasar böyle 50 sayfa 200 sayfa bir şey en sonra bu başka bir hamleli alimi geliyor bu delil-i talibi kitabını şerh ediyor şerh ediyor ama şerh ederken her mevzuda ayet haberi getirmeye çalışıyor yani ayet hadis ve böyle bir şey şerh ediyor bu mevzuda sonra Şekılbani geliyor hatırlarsan Elbanda geliyor bu menar-ı sebil yani böyle bir talip yapıyordu ilk sonra böyle bir talibiş bir adam geldi şerh etti hadislerle ayetlerle ve şerbet ki o kitaba menar-ı sebil ismini dört ciltlik handel oldu o bir ciltlik 200 sayfalık kitap dört ciltlik kitap oluşar sonra Şeyh Elbani geldi bu menar-ı sebilin içinde bu kişinin istidlal ettiği bütün hadisleri aldı sahilinin zayıfını böyle tahkik etti bazen de fıkhi şeyler bildirilir fıkhi e, şeyler de anlatmalar yani tuttu bu içindeki bütün ayet hadisleri fıkıhla alakalı şey hadisleri tahkik Albani tahsil ederken de 9 yılda vardı şu sayfadan 9 yılda çıkmışlar ve ismini Albani'ne koydu İrvalı Aleyh bu da İrva demiş İrvalı Aleyh'dir Ermeni ise Cahil bir irva unutmayalım irva halil aklında olsun hemen bu köşeye mutlaka sende olması gereken bir bir şey şey. anlamıyorsun Anlamda bakır var bütün bir şey. üçüncü baskısı yok Ondan bağlasan Yaşar anlamda bağlasan Camiye için bir numara söylemek aleyhinden Kurva bin Abdurrahman vardır Böyle sözü bir zâri olmakla da bizde ülke rivayetinden gelerdir Daha o en son senedinde e, kim var? Olabiliyor Kurva bin Abdurrahman vardır Böyle sözü bir zâri olmakla da bizde ülke rivayetinden gelerdir Ve o zaman zayıfmış Ama bu zayıf İmam Nevi'ye göre hasen Saygı zayıflık Bununla ilgili Resulullah hakkında da varid olmuştur İşte her iki rivayet ile amel etmek mutluluğuyla Mevlid her ikisinde de öyle olmuştur Bu iki rivayet arasında da bir çelişki şey şey yoktur Çünkü başlangıç bir gerçek bir izahatı olmak üzere iki türlüdür Anladım Bununla ilgili Resulullah hakkında da varid olmuştur şehir yani bunun benzeri de besmele hakkında var besmele hakkında da böyle bir var bunu çok küçük bir ölçüşen şeyler şimdi özellikle bu konuda işte her iki rivayet ile amel etmek amel etmek maksadıyla muhammed her ikisini de böyle konuşuyor şey şimdi her iki rivayet her ikisiyle de amel etmek bir kere bunları bu ameli fukahalara kalmıştır ve bu şekilde amel etmişlerdir çünkü bunun dinde yok Allah Resulü Sellem ne yapıyordu? Anlattık Mekke'nin meselesini başladı. Allah Resulü'nün başında besmeyle başlamış. O yüzden alimler bununla hep amel etmiştir. Besmeyle başlamışlardı, sonra hamd getirmişlerdir. Biz mesela değil mi? Şimdi dersimizde alimlerimize tabi olarak değil mi? Ne yapıyoruz? Ee, bununla amel ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Salat selam getiriyoruz. Öyle dersi başlıyoruz. Şimdi önce hamd getirdik? Besmele sonra hamd e şimdi bu hadisin içinde itibar alacak sahih olarak veya amel edilmesi gereken hadis olarak itibar alalım mesela e şimdi bu hadise diyor ki besmele ile başlamayın bu hadise diyor ki hamd ile başlamayın e, içinden bir hızlı önce başlamak zorundasın için aynı anda bitirdiğin için bunu telafi edebilir mi? mutlaka içinden birisiyle başlayacak e, o zaman burada bir işgal çıkmıyor mu Şimdi, çünkü hadise diyor ki hamdla başlamayan diğer hadise diyor ki besmele ile başlamayan işler bereketsizdir e, ne yapacağız şimdi işte burada onu anlatacak oku şimdi en başına bunun benzeri Resulullah hakkında varlık olmuştur işte her iki olay ve amel etmek maksadıyla müellifler ikisini yerine getirmiştir demek ki müellif ikisini yerine getirmiş ikisiyle amel etmiş ama buradan müellife bir itiraz çıkar diyor hmm, ikisiyle amel etmiş denmez bunlar mesela neden? çünkü müellif ikisinden biriyle önce başlamış hiç öyle etmedi Şimdi o zaman anladık ben çünkü bir arabası hamla başlayacağım diyor. Bunda da ama yok. Çelişki yok. Bu iki olay arasında bir çelişki yok diyor. Çünkü başlangıç, biri gerçek, başlangıç, biri gerçek, biri ileride olmak üzere iki türlü. Başlangıç iki türlü. Şimdi hadiste başlanılması gerekir diyor şununla. Bir hadiste hamla, bir hadiste besmeyle başlanılması gerekir işte bu başlanılma olayı iki türlüdür ya ne diyor gerçek diyor ya da izafi diyor biz ona hakiki diyoruz gerçeği hakiki olarak koymuş gerçek biraz böyle modern bir de böyle bir terimden daha uzak hakiki ve izafi olarak başlangıç ikiye ayrılır şimdi ne demek bu bu hakiki hakiki iki nispi diyelim tamam mı izafi Sebebin hakiki parantez içinde gerçek Çünkü güzel bir şey onu söylemek söylemiş gerçek ee, Ama hakiki daha güzel Hakiki ikincisine verilir idafi İdafi Ona da biz ne diyelim misli Tamam mı? İdafiye ne diyelim misli Şimdi oku bakayım şeyh ne diyecek? Ha, hamdı geçmiş. O zaman anlatalım. Hakiki ve izafi. Şimdi başlangıç iki türlüdür. Şimdi kitabı e, İbn-i Teymiye şimdi besmele getirdi. Burada ham, salat, selam getirdi değil mi? Şimdi biz onları da şarjlayacağız. Ham nedir, salat, selam bunlar nedir? Bunları da anlatacak. Sonra kitaba getirdi İbn-i Teymiye. Artık akideyi anlatmaya başlayacak. Şimdi o zaman ömür de İbni Teymiye yarhamış Allah İbni Teymiye e, şeye girmeden önce burayı inmemiş Allah çünkü bunlar çok böyle akide kitaplarında gereklilerdi şimdi İbni Teymiye akideye başlamadan önce o zaman iki şey yapmış bir besmele getirmiş bir daha bir sonra akideye girmiş şimdi o zaman akide metninin üstünde iki kısım var bir hamd biri besmele hangisi önce gelmiş? besmele önce gelmiş besmele. o zaman besmele neyden önce gelmiş? hem, hem hamdan önce gelmiş hem de hakideyi anlatmasından önce gelmiş o zaman buna hakiki denir çünkü hepsinden önce buna hakiki denir yani ne demek hakiki? öncesinde bir başlangıcı yok hakiki başlangıç sonra besmeleden sonra hamd ile başlamış hmm. şimdi bu hamd kitledim İlk kısmının ilk başlangıç noktasını yoksa ilk başlangıç noktası değil de metine göre yani akideyi anlatacağı bölüme göre mi başlangıç şimdi bak şöyle tutup bakalım kitabı şimdi hamd burada besmele ile metnin yani İbn-i Teymi'nin anlatıyor ya o kısmın ortasındadır bu şimdi Besmele'ye göre sonradan gelmiş değil mi? ama metne göre yani o akideyi anlatma noktasına göre önce gelmiş o zaman bu diyor ki akide, akide başlamasından önce yükletme halini düşün buna böyle hakikidir ama besmeleden sonra geldiği için besmeleye göre müşkiyedir evet. şimdi o zaman besmeleye göre besmeleye itibar almazsan bak besmeleye itibar almazsan İbn-i Teymiye kitabına sanki neyle başlamış gibi oluyor hamdüle çünkü neden ee, hamdtan sonra metin gelecek ama bu hamd her ne kadar besmeleden sonra da gelse yine de kendisiyle başlanılan bir şey oluyor neden? çünkü daha hiç metne girmemiş o zaman besmeleye göre nisbidir besmeleye göre nisbidir metne göre hakikidir aslında o yüzden de hadisin ikisiyle de amel etmiş oluyor aynı başlangıç iki türlüdür e, ya e, metne göre başlangıçtır metne göre başlangıçtır ya da hakiki başlangıca göre bittiğidir başlangıçtır şimdi bir birim hemen açacağım evet yanlış anlaşıldı mı? anlaşıldı sen bir anlat bakayım herhalde nasıl anladın? öyle güzel anlaşalım şimdi burada e, bir dakika burada başlangıç iki bölüm çünkü e, hakiki gerçek başlangıç bir de misli izafi izafi başlangıç yani metne göre müstakle şey veya besmeleye göre böyle şey şimdi besmele burada müellif e, besmeleyle başladığı için e, metne göre hakiki gerçek başlangıç olmuş oluyor o zaman kitabın tamamına göre göre bütün tamam yazdığı kitabın tamamına göre hakiki gerçek başlangıç olmuş oluyor çünkü öncesi yok evet. hamd ise burada metne göre gerçek başlangıç olmuş oluyor evet göre göre işte daha bir başkanıyla çünkü neden kendisinden önce var ama sonrası da var ve o sonrası kitabın bütünü yani hamdan sonra bütünü o yüzden e, sanki kitaba aynı anda hem besmeyle hem de hamla başlamış gibi yani tabiri caizse e, bunun mesela Salih Fevzan Hazreti Vahsi öyle böyle e, böyle biraz daha nasıl halleri biraz daha e, net konuşuyor bunu daha açıyor bunu o yüzden hmm, yani bu güzel ibare var anlamışsın elhamdülillah tamam devam edelim şimdi işte o, o yüzden bu tür metinler bazen işgal oluyor yani mesela hani bu metinleri okuyan veya okutanların e, yanında okumadığın zaman bu ibareler biraz ne oluyor ağır geliyor insan farkına varamayabiliyor e, halde rastlamış ki başlangıç ikidir hakiki demişti şey bırakmış geçmiş hamda tamam mı? E, şimdi adam haklı çünkü adamın hitap ettiği toplum sonuçta bir Arap toplumu ve ha, sonuçta bunları okullarda şurada böyle görüyor o yüzden e, yani bunları okuyanın yanında aldım sana bir anlıyoruz yoksa zor o yüzden e, her zaman diyoruz elim de oğlum o yüzden de yani ben zaten kokayla yapıştırmak istiyorum alıyor zalimlerin ağzından kopyala yapıştır yapıyorsun bu şekilde gidecek şimdi ben hamd görmeyi unutulur o zaman ezberleyeceğiz hamd görmeyi görmeyi görmeyi ben e, kaçırdım o bölgeyi bölüm orada elhamdü bir bir zem elhamdü bir bir zem bu ezberlenecek ham hamd zemin zıttıdır hamd bir dat harfiyle bir bu çok komik yerim var bir bu datla dal dat ile dal bir bu bir bu bu zıt demek bir bu bir zem zemin zıttıdır bütün burada istilahi ilmi şer'i ibarelerin hepsi özellemiş bir tanesini bile bırakmış elhamdü şöyle eddüddü eddüddü eddüddü Zem yermek demek Bak ölür mü? Bak Eddüddü Elhamdü düzzem Ama buraya eddüddü yazmıyor Düz yazmıyor Sanki Ben kelimeyi göstermek için düşünüyorum Riddu Riddu zem Mesela şey Mudaf mudaf yani Ezzem Ezzem Ezzem Ne demek? Elhamdu hamd Riddu zem Zemmin nedir? Zıttıdır Yerminin Hamd Ne yapmış? Beşil ayasını tercih etmiş cennetine gelmek demiş ne diyormuş ham cennetinin yermenin zıttı olan bir şey yani zıttı ne o zaman örnek <laughs> oku adama hamd ettim ona hamd ediyorum edelim öyle bildir öyle şey kişiye de mahmut ve hamid denilir hmm. şimdi درس يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد Elhamdülillah bunları da ezberden yazmamışım Böyle vakit olduğu ders yazmadım Bu da aynen ezberlenecek Hamidtur racil adamın Mesela hamd kelimesi hamid Çünkü hamid şu övdüm Kimi el racil adamı övdüm Ahmet'i övüyorum hamdan övmek mahmeden mahmedeten bunlar hepsini e, menüsü e, kalıpları fehuve mahmudun ve hamdun o zaman topluyoruz ki hamdü hamdü ahmeduhu hamdan ve mahmeden ve mahmedeten fehuve mahmudun ve hamdun Allah sana ne diyor hamidin nedir kendisini bunu ezberlersen hemen ne bilirsin Allah'ın isminin mahiyetini yani e, ismin manasını hemen ne yapacaksın anlayacaksın hamid bakacaksın ismini meful de öyle faal de öyle Allah hamid o zaman Allah hamidin nedir yani övülendir görünmenin zıttıdır Allah yani bunları fıkhetmek için şimdi bunların fıkhını bunları ezberlemenin temel etmek ileride göreceğiz bunlar ki temel temeldeki bir aynı şey bir şey gibi inşa atmışsın adam semer atıyor ama semeresini daireler üstte bindikten sonra alıyor satmaya başlıyor semeresini bu da böyle sen şimdi ne zaman mahmud desin ki makam mahmud yani makam mahmud demiş yani övülen bir makam bak hemen nasıl çıkabiliyorsun övülen bir makam o ee, bakıyorsun Kur'an sünnette makam mahmud değil, şifat makamı olduğunu anlıyor gibi tamam mı? Evet yani mesela düşün Muhammed hayalindeki şimdi özeldi ha, Muhammed olan Muhammed'in manası ne? Övülen Ebu Tasım'ın isminin manası övülen ha, burada neyi vermiş? Mahmed'den vermiş o Muhammed şeyinde farklı yok yani Mahmed'den Muhammed övülen Mündür bu ezberleniyor çünkü hamd hamd hamd elhamdülillah diyorsun e, Kur'an okurken namaz kılarken beş vakit namazında elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsun evet ee, o zaman bunları fıkıh ediyorsun şimdi hamdış şu arasındaki fark bunlar da oturduktan sonra falan sana arasındaki fark hemen bunlar arasındaki fark bunlar böyle hepsi şey fıkıhdıktan sonra böyle namaz kıldın diye fark yapınca adı sağlamak isteyeceksin yavaş yavaş şey. evet Allah'ın Allah'ın hadis yanlarında bulunuyor Allah'ın göre hamd e, hamdallahu denir mesela hamd Ham, hamd edersin mesela hamde hamd hamd edersin bu ardı arkasına nasıl diyor ardı arkasına övme yetinde müsaade eden birileri ibaredir diyorsun ki hamdallahı Allah'ı övdü ama hamdallahı Allah'ı övdü gibi değil hamdallahı Allah'ı övdü ama çok çok ardı arkasına övdü demek şimdi bunların ne veriyor diyor hani hamide kelimesini kullanmış şekillerini veriyor ki ileride ünlü ibareleri okurken mesela ünlü teyinin müştablarını Kur'an-ı Kerim hadisleri bunda ünlü ibareler geçerken böyle bunları fıkh etmek adına vermiş bunlar o yüzden biliyoruz kişi Kur'an meşini tek başına okursa tamam mı? ve bir, bir, bir yere müracaat etmesek gibi müracaat edeceği insanlar mutlaka hücumda olacak ee, ve ilmi ehlinden almış olacak o yüzden diyor ki bunları bu alimler fıkhetmiş ki bunları mesela bu da böyle bize şey ne diyor mesela haklı ama bir şey diyor ne diyorlar ki ya siz diyorsunuz ki Kur'an sünnet anasını anlarsınız Kur'an sünnetten bir kelimenin bin tane manası var diyor adam 500 tane manası var sen nereden bileceksin hangi manası tamam adam haklı adam haklı ama bu demek değildir söylediğinin itikadının haklı olduğunu söylediği haklı yani e, ama o söylediğini kendi batıl akilesiyle bitiştiriyor orası ayrı bir şey ama bin tane mana var yani e, bir de dersek ya o bin tane manadan ben bunu alırım adam da der ki benim şeyhim de bunu alıyor kurtulur gider ama adamın adamla bir ortak noktanız değil mi? o ortak noktanızın sizin de bizim de kabul ettiğimiz bir selef zamanı var aslında bahsediyorlar şey değil mi? İmam mücahitler uçaklar dönelim onlara onlar bunu aktarmak lazım şimdi değil mi? Anladın? o yüzden biz diyoruz ki biz bir insan bir insan ilmi okuması için öğrenmesi için mesela fıkra ele al mezhebin usulüne tabi olmak zorunda yani, ben de şu an şahsen ben kendim şafiyim ama ben şimdi Hanbeli usulü okudum Hanbeli usulü okudum ama Hanbeli şu an şafi, şafiden daha iyi diyorum Bunun sebebi Hanbeli okudum için şu an şafili okuyorum ve ilerletmeye çalışıyorum kişi bir meselenin usulünü okuyacak okuyarak fıkıh öğrenecek yani sen ayetleri hadise bakarken bir mezhebin usulünü takip edeceksin önce bir usul okuyacaksın usul fıkı okuyacaksın mezhebin kurallarını bulacaksın bu ışık altında masları anlamaya çalışacağım. ha bu demek ki bir mezhebin takip olmak içinden çıkamadın mezhebe takip edersin İçinden çıkarken de öğrendiğin mezhebin usulüyle meseleleri takip etmeye çalışırsın o da belli bir süreden sonra gelir şimdi diyoruz ki biz bu adamlar bize derse ki yani siz bir mezhep diyorsunuz ben de şeyhim diyorum yani. çünkü bize öyle kızıyorlar yani işte böyle bu kadar e, ben bu alim oluyorum ben bu alim oluyorum derken bizim bilatçılardan bu işi tarikatlardan ne farkımız kaldı onlar da şeyhlerin oluyorum der kurtuluyorum diyor ki hayır kurtulamaz neden? çünkü senin şeyhlerin ümmetin itikad ettiği bir kişi şey değil anladın mı? E, veya senin şeyhin e, selef döneminde tüm selefin kabul ettiği insan değil ee, ama gel senin de benim de kabul ettiğimiz bütün dünyanın kabul ettiği onun için mesela altında kabul ettiği şeref alimlerimize eskilere demedim hiçbirisinde ne tasavvuf var ne tasavvuf sen bana zaten bir tane şarj getirirsin o, o da şazdır zaten bizim üzerinde onun dışında gel ortak kabul ettiğimiz alimlere dönemin bunları nasıl anlamışlar nasıl anlamışlar nasıl amel etmişler onlara bakarız o zaman ortaya çıkarsın ondan sonra hakkı tespit ettikten sonra bu alimler böyle diyor o zaman hakkı fıkh etmeye başlarız mesela örnek hemen örnek verin insan diyelim ki e, Kur'an'dan kendince bir delili var bu mesele siyah ama şey, ümmet buna ne demiş beyaz o zaman o beyazdır sen önce beyaz olduğunu iman edeni çaraştırmadın aksi ben önce araştırayım bakalım beyazına düştü sapıklığın başlangıcı burası işte ümmetin başına ne geldiyse bu tip şeylerden geliyor eğer selef ümmeti ittifak etmişse şu icma etmişse sen önce bir de ona hiç derinine bakmadın önce icma etmek zorundasın çünkü icma hüccettir hadis sunumda bile şimdi geldiği zaman değil mi? adam sahih dediğine sahih diyoruz ümmetin bu hak dediğine nasıl hak demeyiz o da ayrı bir şey anladın mı? çünkü Allah ne diyor biz bir vasat bir ümmet kıldık insanlara şahit olasınız bak bu hem hadis sünneti delildir hem icma delildir yani Allah bu vasat ümmeti şahit kılmış insanlarımız yani ne demek şahit adam diyor ki bu ravi fikadır güvenilir bu ümmet diyorsa hemen o ravi fikadır güvenilir şahit olmuşlar yani ama yine aynı ümmet diyorsa bu haktır anladın mı? sen de bunu hadis sünneti al gel bunu akide mevzusunda mesela alma ne kadar çelişir da ümmet buna demişse ki bu beyazlık önce beyaz olma imana bakın sonra da istersen delillerine bak istersen bakma, hiç bakma yani bakmasan olur mu olur çünkü icma başlı başına nedir hüccettir icma hüccettir ee, o yüzden diyoruz ki bu selef döneminde bir mevzu icma edilmiş sonra öncelikle ona iman edin sonra istersen delillerinde istersen ilim talebesiysen bakman gerekir bulamadım anlayamadım iman edeceğim He, <coughs> baktım bölümüne baktım ki 30 tane Kur'an'da ayet 250 tane de hadis buldum ümmetin icmasına ters geliyorsun hemen kendi basit aklınla ona ne şey yapacaksın ümmeti tabi olacaksın bütün ümmetin anlayamadığını sen anlayamazsın aksi halde onunla beraber ödüleşmiş olur Kur'an'dan bir yerine alıştığı gelin gözüm Şimdi e, şafiyetini mi soruyorsun? Ha. Şimdi şöyle önce kısmı Tamam Tamam çok iyi Şimdi ümmete bir kere önce tabi ol zamanla Kalbin mutmain olsun diye bir de delillerine bak şimdi Duydun mu? Anladın mı delillerine? Diyelim ki anlayamadım öyle bilince olmuş ki Anlayamadım Fıkredemedim Olabilir Fıkredemedim Burada ne yapacaksın? E zaten sen ümmete tabi olmuşsun Kesin olacaksın Ama ilk delillerini araştırdım delillerini araştırdım ve araştırırken tesadüf ya tesadüf demiyorum ee, tesadüf kelime hoş bir şey araştırdım bir de oldu ki ne oldu zıttına gördü ümmetin imanı zıttı gibi bu en güzel cevap ya sen kimsin evet, sen kimsin bütün geçen anlamında sen kimsin yani ne kadar Arapça biliyorsun ne kadar Arapça derken de her bir şeyden insanlar sahnesi anlıyor ha, bizim de eşlenimizi anlıyor değil mi? Yani, 12 kısımdır Arap biliyordu Arap Şam'da ne kadar biliyordu? Hadis için ne kadar için ne kadar Kaç tane hadis ezbere Ne kadar hadis bildin? Kaç tane hadis bildin? Kaç tane tefsir okudun? Kur'an'ı ne kadar ezbere biliyorsun? Tecvid okumayı biliyor musun? bir namazı kaç süreyle kılıyorsun sen? Yani hayatında önce sen ihlasla İbn-i Atayna'yı okuyarak kılıyorsun? Nasıl bir insansın sen yani? değil mi kendini ben alimim nefsen diyorsan onu diyemezsin çünkü bir alim bu kadar cahil benim düşünceyi diyemez onu alim denmez ümmetin icmasına muhalefet edecek icma olduğunu bile bile muhalefet edecek o yüzden net bir şey icma etmişsin onun mutlaka delili vardır zaten benim üzerine ha, o delili sen anlarsın ama ben anlamazsın ama senin buraya yapacağın ne? tabi olmalıdır müminlerin yolundan başka bir yol takip edilemez Allah'ın şey. şey. Hamd ile şükür arasındaki fark Hamd ister bir nimet olsun ister bir başka şey Şimdi burası çok önemli Hamd ile şükür arasındaki fark halime olarak hamd ile şükür arasındaki farkı en güzel anlatan meşaklerden tanesi maşallah bir de şey var mesela Halid Osman'ı söylemiş şu an yaşayanlardan müfessirlerden yani güzel bir alim maşallah o e, Şeyh Şamsi için de talabelerinde olan Şeyh Şamsi bir de o çok diyor mükemmel anlatıyor tabi çok güzel anlatan meşahitler de var ama bu çok güzel anlatıyor bu bir iyice tutmaya çalışan şey. evet hamdüle şu arasında fark nedir? hamd ister bir millet olsun ister bir başka şey olsun tercihde yapılan güzel şeylere karşı bir ile özgüde bulunmaktır tamam şimdi bunu Arapçasını okuyoruz bunu ezberleyeceğiz tamam mı? ben sonra bunların hepsini Elhamdü hamdın manası şimdi bir sürü e, şey yapmışlar böyle çeşitli hamdın ıslahı manasında mesela ben ilk ezberlediğim vasfın bilgeniyle ala e, vasfın bilgeniyle ala kasıt tabi ben ilk bunu ezberlemiştim bu e, şeyh nasıl e, yapıyor iki birbirine yakın manada Bu sene o bir tane ala cemil ıslah yani tercihen yapılan güzel şeylere karşı bir de ödüle bulunmak öyle diyor değil mi öyle şey olursun tercihen yapılan güzel şeylere karşı yapılan güzel şeylere karşı bir bölüye girelim tercihen yapılan tercihen yapılan yani sen tercih ediyorsun da hamd ediyorsun ham tercihle alakalı tercih ediyorsun hamd ediyorsun ve bir ile ve güzel şeylerle bak bunları çok edelim şimdi bir tercihle tercihen yapıyorsun yani canlısı Allah'a hamd etmişsin ve hamd ediyorsun değil mi? güzel şeylere karşı güzel şeylere karşı hamd edilsin dikkat edin güzel şeylere karşı dil ile bir de ve övgü bunları çıkarıyor hamd demek güzel şeylere karşı ama güzel şeylere karşı mı diyorum? Evet, evet sözcü olarak güzel bir şey olmuş bu efsane o bilgisinin adeli yemindir ihtiyacı bu sonra devam et bak kayıtlar getirecek bir ile ilgili bir bir emmekenkâne el gayri nimet olsun veya olmasın ne olsun istediğim bir bilmede başka şey o zaman hamda illa bir nimete karşı hamd etmek diye bir şart kayıt söz konusu değil yani e, senin başına bir bela geldi buna da hamd edebilirsin belki daha büyük yetkili vesaire yani ala elhamdülillahi ala kulli derler ya Araplar diyorlar her hadisede Allah'a ne olsun hamd olsun yani bu Allah ister hamdın nimet karşılığı olsun ister olmasın hamdsa e, bu aranır edersin Allah çünkü Allah zaten bunun delilini Allah hamdı hak edendir diyor değil mi? Kur'an'da ne diyor elhamdülillah hamd alemine Rabbi olan Allah için oradaki lan mülk ifade eder içindir kimlerlerin bir çoğunda olan ve istiskat da ifade eder hak edendir madem ki Allah hamd hak eden o zaman istersen nimet versin ister vermesin hak etmiyor mu inşallah Fatih Aleyhisselam'ı ödemiş o zaman evet istediğiniz devam mesela ben filan adama nimetlerin dolayısıyla hamd ediyorum şimdi örnek veriyor şimdi burada e, ham nimete karşılık bir hamde örnek veriyor cümle olarak hem de e, e, adamda bir özellik var ama özelliğin sana bir faydası yok bir nimeti yok e, öyle hamd ediyorsun şimdi diyorsun ki mesela çok önemli bunlar diyorsun ki mesela örnek veriyor hamettu ham, ham kelimesini kullanıyor hamettu ve ala inan nimeti sebebiyle yani verdiği nimet sebebiyle adama hamd ediyorum emmet tercüme edin çok mesela belkiler adama nimetleri dolayı için şey. hamd etsin benim hamd etsin diyorsun neden dolayısıyla şey diyor nimetleri demek ki böyle bir cümle kullanabiliyorsun adama nimetleri dolayısıyla hamd etsin tamam hamd etsin övgü etsin yani övgü hamd övgü demek ki adamın o zaman bu cümlede ne var nimetin karşılığında övmek şimdi nimet olmadığı halde yine adamı övebilirsin ama kendisinde övülecek bir şey var örnek verecek şimdi ona diyorsun ki hamettuhu ala şucaat onun böyle e, kahramanlığına dolayı kahramanlığından dolayı cesaretinden dolayı adamı öldüm adamın, bir adamın kahraman olması cesaretli olması sana karşı bir nimeti var mı? Yok kendisine Ama buna rağmen adama diyebilirsin Hamettu Hamettuhu ya Hamettu hâzâ racule bir şücaati Bu adamın cesaretinden dolayı söylüyorum O zaman hamsa nimet Ona bir nimetin ulaşması Ondan sonra bir nimetin tahaddi etmesi geçmesi aranmaz Adamda öyle bir şey vardır onu hamd edersin O yüzden Allah Allah'tan daha çok e, övülecek sıfatı olan birisine bilinç bak var mı yok yani o zaman Allah hem minnet veriyor bundan dolayı da övdürsün hem de Allah'ın övüleceği birçok şey var bundan dolayı da hamd edilirsin evet şükür bunları da özlerden hamdü racülü ala imamiyi ve hamdü ala şücaati bunları da bunları bu iki cümle şey şükür üçü özel uygulanıyor şükür şey üçü özel uygulanıyor millet hakkında uygulanıyor o zaman fark farklıymış Hamd bu noktada daha umum yani nimete veya nimet olmayan bir övgü hamd edilir ama şükürde şükür nimet karşılığıdır nimet karşılığında şükürün o zaman şimdi hemen bu noktada şimdi diyor ki hamd hem hamdille şey hem nimete karşılık yapılır hem de bir övgüye karşılık adamdaki övlen bir şeye karşılık Peki şu cümleye karşılık nimete karşılık e Peki hamda ve nimete karşılık yok mu? Yok. Peki e nasıl özler bu hamd mıdır nimet midir? Şükür müdür? İçinde dille var Değil mi? Yani müşküler yok mu? Şimdi gelecek onlar Çok güzel cevaplar Bakın Ama şükürden başla Şükür ise özel olarak nimet hakkında kullanılır hmm bir ve azama verildi yeni bir kat ham sadece neydi neyleydi dille ödüldü ham dille ödüldü şükür kalbi de kalbi de kalbi ve azamalı bunu şair bilgilendirmiş şair bilgilendirmiş dedi ki bunu mutlaka ezberleyen bir şey ezberlediğin zaman bu bir beyti ezberlediğiniz zaman arasındaki farkı ezberler ezberlemediğiniz zaman hep karışır dedim ki efadet e, efadet kumuna minni selatı yedi ve lisani ve damiren muhacceme toplamış bu üçünü şükrü anlatırken beyt şeklinde anlatmıştı fıkıh efadet kumuna minni selatı yedi ve lisani ve damiren muhacceme diyor ki benim sizlere olan nimetim üç şey ifade eder yani ben üç şeyle size olan nimetimi ifade ederim diyor ki bilim şey el yedi elin ve bilim e, ve lisani ve bilim ve damirel muhaccebe muhacceb görünmeyen hicaptan geliyor muhaccebe el damir kalp demek vicdan demek görünmeyen kalbin ve vicdanımla o vakitde şerefimiz halinlermiş Şükürlük özel olarak millet hakkında bulunur Ben bir avlana bırakıyorum Bir de üç ayı şöyle demek Ölüm diller olan müradına üç şey ifade etmiştir evet. Ölüm bilir ve geri ne kalbin bilmem Bak şimdi şair Arap dili alimi Şükrü anlatırken bir bey şeklinde anlatmış ve şükre mana vermiş diyor ki Efeadet konu ifade etmiştir size kumurda mef'ul enne ema'u burada ne hmm, e, efe, e, nimet tamam mı? Enne hama'u bu da fail Minni benden felafeten üç şey Tamam mı? Efadet onunla ama onun ni telafe üç şey Neydi üç şey? Nimeti benden size üç şey ifade ediyor Neymiş bu üç şey? Yedi Ölüm Lisa ve lisani bilim Ve damira Neymiş? Kalbin Al-muhaccebe Görülmeyen diye olan kalbin Demek ki şu bu üç şeyle oluyormuş O zaman ikinci fark birinci kat nimete karşılık olacak şükür hamsa böyle bir şey aramış. ikinci kat bir vazalar hamsa ise evet devam Buna göre hamd ile şükür arasındaki arasında genellik ve özellik ilişki var. Şimdi işte bir şey ee, e, işgale, işgale anlatacağım. Şimdi dedim ki Beynehuma umumun ve hususun Aralarında umum ve husus Şu çok güzel bir modern bir tercüme yapmış Allah razı olsun bir şey olsun Genellik ve özellik ilişkisi Ben hep önceden düşünüyorum ya bu nasıl tercüme olur bir arada Türkçesine bunun Arapçasını okurken ya bir dedim bakın bir şey varsa çok hoşuma gitti genellik ve özellik ilişkisi var bu aralarında yani bazen bir tanesi diğerinden has olur bazen di diğeri diğerinden has olur bazen de ikisi birbirini kapsar bu bir demek aslında şimdi onu anlatayım o zaman bir yönden genellik ve özellik ilişkisi şey var bir yönden de neymiş? millete bir ile özel noktasında ilişkide olacak şimdi genellikle şimdi ortak noktalarını bulalım ayrı noktalarını bulalım neymiş ortak noktaları bir daha okuyun millete karşılık bir ile özel noktasında ilişkide olacak tamam şimdi nimete karşılık şimdi hamd hem nimete karşılık hem de nimet olmadan yapılır değil mi? şimdi nimet olmadan yapılır kısmını geç ona değinmiyor nimete karşılık yapıyorsun hamd neyle yapılır o zaman diyelim ki nimete karşılık dil ile hamd ettiğin zaman dil ile övgüde bulunduğun zaman buna ne demiş? hamd peki şükürde de nimete karşılık dille yemek yok mu? O zaman burada ve şükür aynıdır toplanmış. O zaman toplandıkları noktalardan bir tanesi neymiş? Dil ile övgüde, dil ile nimete karşı övgüde. Bak kayıtlar dil ile nimete karşı övgüde Hamd ve şükür ne yapıyor? Birleşiyor. O, yani hem ham denir ona hem şükür denir. Birleşiyor işte. Devam. Mümin öyle ihtiyarı müddere karşı ve övgüde bulunmak hamdın tek başına layık olduğu bir özellik. Şimdi birbirinden ayrıldığı tek başına sahip oldu. Şimdi nimette bir yok mu? Var. Hamddan var. Peki hamdda nimet aranır mı? şükürde aramış o zaman hamd nerede tek başına kaldı dille söyleyip de net olmayan şeyde işte bu noktada hamd tek kaldı tek başına oku bakın bir daha orayı Bunlar ön yardım, ihtiyari ilgilere karşılık İhtiyari ilgilere yani bunun bir özelliği var sen ihtiyar çekiyorsun e, Çekiyorsun, biliyorsun, hamd ediyorsun evet Bununla ilgili olmak hamdın tek başına sahip olduğu bir özellik Hamd bunda tektir, şükürde böyle bir şey yok Çünkü şükürde nimet olması lazım o zaman bir yerde toplandı bir yerde hamd özellikle kaldı şimdi şükür özellikle kaldı oku nimet özelliği dolayısıyla dolayısıyla kalbi avralarla özgür bulmak da bu teşekkür edildi şimdi hamdla nimet aranır mı aranmaz ama nimete hamd edebilirsin değil mi? nimete hamd edebilirsin peki şükürde de e, ee, nimet hamd ediyorsun zaten şükürde de nimet hamd ediyorsun birleşiyor nerede ayrılıyor, ayrılıyor? ne dedik e, ee, hamd sadece dille ha, e, nimet kalp ve azalar ile ha, o zaman düşün ki sen bir şeye kalp ile aza veya azalar ile bir nimeti hamd ediyorsun burada bir nimete övgüde bulunuyorsun burada hamsız ham, ham farkı ne? kalpli azalarla yani çünkü hamsda fazla değil o zaman burada şükür bu sefer koyu başına kaldı orayı bir daha okun Milletin özelliği dolayısıyla şey azalarla önde bulunmak şükürde başına bir cennet başına şahit olmalıdır çünkü neden tek başına çünkü kalple dil diyor hamda kalple dil hamda dil ile söylüyorsun dil ile söylüyorsun evet. buna göre ham müteallık müteallıkı itibariyle daha zor aracı itibariyle daha zor şimdi bu güzel tercüme olmakla beraber anlatılmadığı zaman hiç anlatılmayan bir şey değil mi? Anladın mı bir şey? Sen? Evet. O zaman bunu yazarak anlatamam. Bir de oku bakayım bakın. Buna göre halk Allah'ı itibariyle daha göre Şimdi mutallak Mutallak diyor değil mi? Mutallak Öbür ibaresi araç mı diyor? Daha göre aracı itibariyle daha araç o zaman mutallak genel genel aracı itibariyle özel oku bakayım bir şeyler diyecek mi? Buna göre ham çünkü ahlakı itibariyle daha göre aracı itibariyle daha göre hmm, tamam. Bunu tam aklına Şimdi şu kimse hamd mutaallakı olarak daha genel mutaallak yani hamd ettiğin kişi ve mutaallak hamd ettiğin o şey demek yani senin hamdın kiminle alakalı mutaallak yani alakalı olana yani senin hamdı alakalı kıldığın hamdı yönelttiğin şey olarak daha genel neden daha genel çünkü o kişi ister sana nimet veren olsun ister vermeyen olsun kim olursa daha genel mutallakı bu aracı ise hamd ettiğin şeyler demek nelerle hamd ediyorsun? bu, bu bir araçtır hmm. şimdi şükürle bu şey arasındaki fark şükürle hamd arasındaki fark bunu anlayacak şimdi şükürde sadece kime minnet ediyordun? Şey, e, e, şükürde sadece kime şükrediyordun? Minnet verene o zaman e, bu özeldir genel değil ama hamd daha geneldir hem sana minnet verin hem de vermeyen o zaman mütehallak babından hamd şükürden daha geneldir daha böyle demiştir. hem sana minnet verene hem vermeyen ama araç noktasında daha özeldir ne demek araç şimdi hamdda kaç aracın var senin bir nedir bir peki şükürde kaç aracın var üç tane nedir bir kalp ağzı o zaman diyorsun ki mutaallak babından yani hamd edilen kişiler babından ile alakalı yani hamd ettiğin kişileri itibar alarak şeyleri itibar alarak düşünürsen hamd şükürden daha dönür ama araç yani kendisiyle hamd ettiğin şeyler bu dil olabilir e, ağzı olabilir kalp olabilir burada hamd daha özeldir daha hastır daha böyle dardır şükür ise daha geniştir yani ters o zaman diyoruz ki tersinden düşün mutaallet babından şükür daha özeldir aracı noktasında daha geneldir hamdan şükür hamdan mutaallet babından daha genel değil mi aracı var hamd hamd hamd babından şükürden daha geneldir aracı babından daha özeldir tam tersini söylüyorum şükür müteallak babından hamda oranla müteallak babından daha özel aracı babından daha genel, daha genel. yani aracı babından değil bir sürü araç var senin ee, şükretmene mesela bir kalp azabı içiyor ama hamsa bir tane işte bu aracından da maksat aracından da maksat budur bunun aracılığı şöyle diyor ki felhamdu emmun ve mutahallakan mutahamd mutahallak babından daha geneldir daha umumdur ve ahassu aleten alet babından da bu da araç demiş ama güzel alet babından da alet düşündü dinleyilerinde şöyle kullanmışı ahassu daha hasdır yani daha böyle özeldir ve şükrü şükür ise tam tersiyle bakacağım yani çok güzel anlatmış değil mi aralarında şu an şimdi devam ediyor ama daha etmek için başka bir şeyle bu sefer kıyaslayacak böyle e, kullanmayacak evet ham ile övgü arasında şimdi ham ile övgü arasında fark ne? şimdi biz hamdı da övgü diyoruz ama bunu Türkçe söylerken diyoruz yoksa biz ne diyoruz Türkçe karşılamıyoruz hamdı biz şimdi hamdı mutlay manasını oku vatandakiler yapın ne demiş ham ile mevzuların arasında böyle o ilk böyle hamdın ne şey ben okuyayım burada, buradan diyor ki vel hamdı anlatırken islahı manası ne demek ki kuvvetena o billisana alel cümle ihtiyarı ni'meten kâret ve tercihen hani yapılan güzel şeylere karşı dil ile övgü de var hamd övgü dedi şimdi diyor ki hamd ile övgü arasındaki takım e çünkü karşılanamaz ki Türkçe'de böyle anlatacaksın bir şeyler dersin ne yapsın ama sen manasını bilmem bilirsin manasını bilmem bilirsen anlarsın zaten o yüzden diyor ki bir hamd var bir de medh var hamd hamd demek ki medh övmek o zaman hamd ile övgü arasındaki fark nedir? Şimdi onu anlat. Şimdi anlatılmış vakı kendisine ham denilenin haber vermek ve onu söylemeyi ve razı etmeyi de ifade eder. Yani, Şimdi ham çok önemli. Bunu anlayacağız şimdi bir ham. Hamda ne varmış? Şimdi sen diyorsun ki işte ben bu adamın e, cesaretini hamd ediyorum yani övüyorum cesaretini işte bu adam metin övüyor vesaire ne yapıyorsun buradan övülen şeyin güzelliklerinden haber veriyorsun peki diyelim ki bir adam senin sen, senin hapsedildi yere dedi ki bağladı seni bir yere ee, işte bu mezarhane yaptı bir yere attı kapında kilitledi dedi ki sen bana hamd edinceye kadar senin beni ölünceye kadar özelliklerini söyleyünceye kadar ben seni buradan bırakmayacağım sen de mecbur kaldın adamı hamd etmeye başladın özelliklerini söyledin işte sen böylesin sen şöylesin vesaire anlattın anladık böyle değil mi? buna işte hamd denmez neden? övgü denir buna denir neden? çünkü hamdda sadece övgü yoktur isteyerek övgü vardır o yüzden ıslahı manası bak gündeme geldi şimdi ıslahı manasını ne dedik tercihen yapılan güzel şeyler burada tercihen mi mecburen mi verdiğim örnekte mecburen ıslahı manası ne oturmuş hemen tercihen kaydetini koymuş şimdi okuyalım olmayacak daha yanlış İbn-i Koyun şöyle döndürür kendisine ham bölümünün bilgileri haber vermek şey. ve vermekle birlikte öyle şeyleri ve fazla etkileri müsaade eder o zaman burada bir senin tarafından bir seçme var sen severek isteyerek yapıyorsun ama medeste bu aranmaz sen belki bir adamı çok hayatın ama adamdan kurtulundan dolayı veya çok hayatın e, menfaatinden dolayı patronun da senin evlatın böyle yanında sağda solda ki böyle değil mi? yani sana ikram etsin gibi medeste o zaman şey aranmaz e, sevgi ve tabi aramaz ama olursa buna hamd edin ve bitti demek evet. Dolayısıyla beraberinde hayır iradesinin de bulunması kaçınılmazdır Dolayısıyla beraberinde hayır iradesinin de bulunması kaçınılmazdır Sen hayır, bu ayrı hayırı da iraden edersin Evet ve ee, bir belki de değildir e, sadece haber vermekten ibarettir sadece o haber vermekten ibaret sadece böyle evet e, haber verirsin şimdi bunu nerede söylüyor bak bakayım Bedayı Fevait Yani Bedayı <laughs> Fevait Resulü anlatacağız Resul Mecazı'nın farkına bir dakika derste gelecek Hamd evet Bunlar dolayı dediğim daha geniş çerçevede kullanılmaktadır hmm, Daha geniş çerçevede kullanılmaktadır Çünkü dedim canlı ve ölü ve cansız varlıklar içinde söz konusu olabilmektedir hmm. Nefis o zaman yine de cansız varlıktır hmm. Can, e, veliler ve kendine bu evsa'a تناولا لأنه يكون للحي والميت وللجماد وللجماد أيضا جماد نقشرmış cansız varlıklar mı? cemaat bunlar için neden? çünkü diyoruz ya biz ee, mesela ee, ama o biraz daha farklı Ala kulli hal e, medih böyle bir şey tamam mı? Arzını farklı o zaman iyi de fıkh ettik gerekiyor tamam mı? Biz de bunları ne yaptık? Ettik inşallah evet. Elhamdülillah yani istiyorum Şimdi elhamd İbn Teymiye ne, ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim sonra el, Elhamdülillah Rabbil Alemin Ne dedi? Şimdi sen tabi Türkçesini okudun Arapçası şöyle kitabına şöyle başladın Daha bizim sünnetine gelmedik mi artık? Daha mukaddemedeyiz Mukaddimede iki cümle bulmuş hemen Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Orayı bitirdik Diyor ki elhamdülillahillezi lezi rasulahu bil huda Ve bil hak liyuzhirahu ala din kulluhu Ve kefa billahi şehiden Sonra diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu ila şerikele ikraran bizi tevhiden Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen nebiyden Sonra diyor ki Emma ba'd diyor ki sana giriyor Yani mukademe değil Bunu sayfalarca anlatıyor şeyler kalbinin kalanı 200 satır şehiden ne demek şehide neden şehitlenmiştir mahareketi olan bu kelime hangi kökten gelmiş onlara şehitlenmiş ondan sonra melek ne demek resul ne demek şirk ne demek vahde vahde ne demek hepsi mukaddime de geçiyor tek tek kelimeleri anlatacak şey böyle tek tek bir daha mı söylemesin şu an şimdi evet ben Ödül bildiğimiz telefon bir özgür Hayır Ha şimdi onu anlatıyorum Bak şimdi İbn Teymiye ne dedik? Elhamdülillah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi diye başladık Şimdi elhamdü madem bir hamda anlatıyoruz e, Manasıyla sadece yetinmeyeceğiz Bir de yapısını indireceğiz Kelimenin böyle Biz elhamdülillah şimdiki el Ne ifade eder? Bu önemli değil mesela diyor ki Allah diyor ki böyle böyle yapana bir şeytan müsaade Hangi şeytan Eğer el olsaydı orada İblis olurdu ama şimdi insanlardan da şeytanlar dinlerden de şeytan yok mu şeyatının cinsi ve insi ve cin e, cinle şeytan insanlara diyor değil mi şimdi bak o zaman demek ki Allah böyle böyle yapana ben bir şeytan musallat ederim dediğinde Kur'an'dan bu önündür sana bir cin belki bir cin musallat eder sana bir insan musallat eder ama bu şeytan insan ve e, e cinden şeytanlar yani hiç insan veya iblisi hepsi girebilir bu umum bunlardan anlıyoruz biz elden günah var mı buradaki şeytandan maksat onun gitmiyor yok elden al anlıyoruz tamam mı? öyle ötesi şey haram kılmıştır hangi öyle bütün umum lafızlar işte bazen bu elle anlaşılır bazen marifen ikiraya bazen karimelerde vesaire şimdi buradaki elle bunu anlayacağız şimdi elin bir sürü manaları var evet bu elhamdülillah'taki elme evet ne içinmiş? istikrak ne demek? istikrak içindir elhamd Fatiha'daki de elhamdülillah Rabbil Alemin var oradaki elde istikrak içindir bu tefsir ilminde bundan nasıl kayda şimdi o yüzden tefsirlerin e, şartlarından bir tanesi Arapçada ne? alim olmuş alim Arapçada alim olsun bu tefsirin şartlarındandır şimdi el da el istihrak için istihrak düşün ki bir yapı var ve onun bir sürü cüzü var bir sürü şey cüzü var istihrak işte o bütün cüzleri içermek şimdi Hangi övgü dedik değil mi? Övgü, övgü. Hangi övgü? Milyarlarca övgü çeşidi var. Binlerce övgü var. Hangisinin? Hepsi. Allah'a yakışan bütün övgüler demek işte bu da istikrak içermek böyle gayret etmek için böyle böyle ikisini böyle alıp toplamak o zaman e, elhamdülillah Allah, hamd Allah'a hangi hamd bütün hamdler bütün övgüler Allah'ın evet o zaman el istikrak ifade edildi evet yani muhatap ve mukadder bütün hal çeşitli ünlülerini kapsamayı da bunlar muhakkak ve mukadder evet. bütün muhakkak ve mukadder bütün çeşit bilgileri kapsamaya devam edin Dün için olduğuna söylerim yani, ee, ham, Dün için olduğu için yani hamdın dün için evet. Bunun anlamı da Neymiş peki bunun anlamı? Burada ülkelerin bütçelerine göre kadar ifadeye İbn-i Kayyım'a aittir Bakın yine İbn-i Kayyım'a Nerede şey olmuş bakayım Bedai Fevat'ta ise olmaz İbn-i Kayyım'a ama onu da yapacaksın zıtla alakalı işte ee, baskılarına göre değişir bendeki iç dörtlük hali var Türkçe şey değil öyle iç oturuyor neden işaretin içerisinde Türkçe kalın içindik tepkik halde kalın baslar Türkçe'ye çevirilir ama tavsiye etmem anlasın sonra anlatacağın yerle anlayacağın bayağı bir yer çıkar o ayrı ama bilmiyorum anlatana kadar faydalı olur şuraya bir yerler oluyor ama kitabın tabi Allah alem yani %98'i tamamen şimdi her şeyi böyle mükemmel anlatmış ve e, mesela bazı kişilerin de sözleri var diyorlar ki sen diyor bütün tefsirleri oku Fatiha suresini al ne kadar efendim tamam tamam dur dur ders için hadi diyor şimdi bütün Fatih suresini alalım bütün hepsinin şey var bütün tefsirleri oku Fatih suresini bütün tefsirlerini oku ve fıkh sonra diyor bir de bu müderris halinde de Fatiha'yı anlatıyor şayetini söylüyorum bir de diyor ki Fatiha'yı İbn Kayyum'dan oku sanki yazıya okumamışsın o kadar böyle iyi bir anlatıyor Fatiha'yı diyor yani diyorlar ki medal risalesinde Fatiha'yı okumadığın zaman hep diğerlerde bir eksiğin olur diyor tüm tabloları bir mutmağa edecek bir kalbimdir yani Fatiha'ya atıf tabi yani dehşet bir kitap böyle ünlü ıstılahların hepsinin hani bu kitabı görüyor ya böyle hamle böyle böyle bu küçük kelimeleri hep böyle değiniyor ünlü ünlü derinlemesine diyor ki mesela işte haşiye korkmak halk korkmak suçu peki nedir bunun adı anlatı Ebu'da bir evecin var evecin de korkunç bu ne böyle bir video yani çok otomatik bir şey ee, yani çok mükemmel bir kitap onunla mutlaka alacaksın yani olmazsa olmaz tamam mı? ben sana yayınları onlara vereceğim mektebe tutmuş onun yayınları olur veya daha sayıda içinden bir adam medaricü salikin medaricü salikin iki yayın evi vereceğim ikisini de alabilirsin yani ikisinden hangisini istersen alabilirsin aralarında bir farklı bağır paydı bağır bağır paydı bağır paydı gelir birincisi bağır paydın baksı dört çift ya da mektebe sürmüştüm ben de mektebe sürmüştüm o da üç çift halinde işte bütün hakkı bildiğim küçük farklılıkları farklı ama sen yine de istersen daha detaylı alabilirsin Türkçe'ye bakıldı tek çift kalın iki çift halinde ikisini ve medalini çarşın koydular bir kişi olur ama Allah'ın ee, yani yol Sarıkından yolu izleyenlerin Medarici e, yani yolu izleyenlerin Yola gidenlerin yani ee, ama ım, hmm, şimdi bildiğimiz şartta öyle müşkilat şey ağır olmuş Türkçe çevirinin böyle şimdi ünlü ibadeleri pek anlatıyorum yani ne kadar anlayacağım ama yine de ben hiç anlamasını demiyorum yani ama şimdi Türkçesi de faydalı çok geliyor İlgiler var çünkü Sayın Hoca İlgiler hakkında konuda yapıldığı geçiyor söylemişti öyle yani ondan mı kaynaklanıyor Kaynak derdi var Tam gelen öyle böyle Hatta e, benim bildiğim kadarıyla tam emin değilim ona yine bakacağım Allah'a Ebu Bakın hatırladığım kadarıyla zaten tasavvuf döneminde yazmış tasavvuf bir dönemde yazmışlar olması lazım her ne kadar tam emin olmasam öyle bir aklımda kalmış sanki Yusuf Al-Hafif'ten öyle bilmiş diye evet inşallah ona bakalım ama tabi çoğu ehl içinde yer almış bir kitaplar o şirkin bulamazsın şirkin hiç yok ki aslında değil mi? bazen işte yüzde böyle birkaç mevzuda diyorlar ki hani o kadar yaparsan çok fazla sıkıntıya girersin kitabın bazı yerleri cisim bazı kısımlarını anlatırken çok fazla sıkıntıya girersin diyorlar o da hoşluklar şey. bunun anlamı da kendi manasıyla ham anlam için söz konusudur Yine yüce Allah'ın kadar sıfatları ve güzel sıfatları dolayısıyla kendisine hamd etmeyi gerektirir her bir hususun onun hakkında tahammül olmasını gerektirir hmm arkadaşlar çok sıkıntılarına sahip olan bir varlık mutlak olarak hamdolunan bir varlık daha da çağır Evden çağır Bu elhamdülillah en üstü olan içindir bunu muhakkak ve bunu muhakkak ve mukadder bütün ham çeşitli muhakkak hastalığı ifade eder Din için olduğu da söylenmiştir hmm bunun anlamı da kamil manasıyla tam Allah için söz konusu kamil manası öğren hiç görüşümüz bulunur bir adamı översin sen belki ama öldüğünün eksik öldürdür yani öldürdür ama tam da öldürdür Allah kadar öldürdür evet bu da Yüce Allah'ın kemal sıfatları ve güzel sıfatları dolayısıyla kendisine hamd etmeye gerektiren her bir için ölüm hakkında sahip olduğunu gösterir şimdi Tam bu ölüm istikrak olduğunu öğrenmişsin ne gibi faydası var sana şu faydası var ki bütün bilgilerin Allah'ın olduğunu bilir bu birinci faydası şimdi bu birinci faydası bir de buradan mümkün çıkıyor madem ki bütün övgüler nimet karşılığı olmadığı halde dahi Allah'ınsa o zaman demek ki Allah'ın bütün sıfatları kemaldir o zaman Allah'ın bütün sıfatları kemal bütün isimleri de ne oluyor? Kemal o zaman sırf Eyüp lambdaki şey elhamdaki Eyüp'den Allah'ın isim ve sıfatlarının kemal olduğunu ispat ediyor neden? çünkü özelliklere binaen de yapılır değil mi hamd? E sen madem ki bütün hamdları yapıyorsun demek ki bu özelliğini Allah'ta var aksi halde hamdi edemezsin tekrar şeklinde buradan ne oluyor? Allah'ın bütün isim sıfatları kemaldir hmm. ee, yine buradan ne anlıyorsun? adam diyor ki işte sen ee, Allah arşın üzerine dersen Allah arşın üzerine muhtaç ki şey. sen burada Allah'a eksiltiyorsun Allah'ın kemalinden Allah'a arındırıyorsun Allah'ın kemalini kaldırıyorsun burada diyor ki hayır Allah Allah arşta da olsa ve Allah arşa muhtaç olduğundan dolayı değil zaten Allah hamd edilendir övülendir muhtaç olan övülen olmaz İslam'daki öyle budur öyle olmaz bir ki Allah arşa istiva ettiği diye illa ona muhtaç olacak beni kaldıramaz yok değil mi? Yeni senin canın bir lokma hiç aç olmadığın halde böyle bir tane parça ekmek yiyorum ya bakkaldan ekmek aldım yolda yürürken için çok da güzel bir yani ısırmışım <laughs> böyle sonra muhtaç olduğum için mi? değil yani canım istedi belki anlamıyor sen bile yaptın yapmışsın illa nikah olmak zorunda değil Allah Azze ve Celle yani öyle bir söylüyoruz şey ki Allah Azze ve Celle bazı mutfaklarını unutuyoruz Allah'ın isminden tanıyor hakim hikmet sahibi demek ki Allah arşın üzerine hikmetinden mi? arşın üzerine hikmetlenmiştir mesela Allah Azze ve Celle melekleri hayret için bizim namazlarını kontrol ediyorlar günahlarımızı sağlarımızı yazıyorlar vesaire değil mi? peki Allah bilemediğinizi e, sevaplarınız günahlarınız ne kadar kaçtığını bilmiyor biliyor e, niye melek tayin etmiyor muhtaç mı diyor nasıl ki afiyet seversin muhtaç melekleri de görevlendirir muhtaç yok şimdi Allah hatta hadiste ne diyor melekler Allah çıktığında Allah bildiği halde onlara sorarsın bak bildiği halde e niçin söylüyor muhtaç mı niçin melek tayin ediyor bilmiyor mu sabah namazını kıldık mı kalktık mı meşile girdik mi çıktık mı bilmiyor mu biliyor demek Allah'ın yaptığı şeyler illa müsaade olmanın dolayı değil hikmetinden dolayı öğretmenindeki 50 binin bu tip faydaları var devam işte bir de şöyle şimdi bunları tüketiyoruz ama bunları malzeme edinemiyoruz kullanamıyoruz bunları kullandığımız malzeme edinmek için bu şeyler diyorlar yani devam bir açıdan şartlarına sahip olmayan bir varlık mutlak olarak hamdolunan bir varlık mutlak olarak hamdolunan bir Allah evet o zaman kendisini eksik bulunursa mutlak olarak hamdolunabilir mi olmaz mı? Niçin olmaz? O zaman bir tane tabir caizse üç kağıt yani Allah'a eksik gördüğünüz halde işte hamdediyoruz veya herhangi bir adım eksik gördüğünüz halde o eksikliğine hamdediyoruz olamaz o zaman Allah mutlak madem ki hamdı kendisine vermiş Allah ham bana aittir derken şu şu ham hariç falan var mı? yok umum o zaman mutlak mı? o zaman demek ki her şeyi övlen ki Allah her şeyi kenar ki bu mutlaka kendisine ne yapmış? zaten etmiş evet. Ölçü ölçü ancak birbiriyle de mutlak ödüldür Doğal yönleriyle ödüldürülmez Değil mi? Eğer e, mutlak olmazsa Her bakımdan da bütün bakış açılarına göre bütün ham çekişleriyle ham edilen bir varlık olamaz Bütün ham çekişleriyle bir şey ne dersin adamın cesaretine Bir şey adamın güzelliğine adamın sana verdiği işte e, sadakaya vesaire şuna bulunur ama birkaç şey bulunur Allah'ta yok bütün Allah'ın yaptığı her şey Milletin iktidar bütün kemal sıfatlara sahip olandır O da Allah evet. Eğer kemal sıfatlardan bir tanesi dahi sahip Kemal sıfatlardan bir tanesine dahi sahip olmazsa O sıfatı eksiklik sebebiyle öyle yapılan hamd eksiklik söz konusu olur Aynen bunlara İbn-i Kayyum'un sözleri kolay dönüyordur ayrıca bakılıp medarı müsaade bir almıştır bunun medarı çarşıda çözmüş evet Resul sözlükte kendisiyle hükâr oraya geçmiş ama sözü konuşacağım yok değil mi? şu da olsun bu İbn-i Kayyum çözümde tamam konu gelmedi ama ee, çünkü e, bu tarz oldu geçerli çünkü çünkü, çünkü burada Resul'la Nebi'yi e, maalesef şey e, hatalı anlatacak arasındaki farkı bu da hatayı belirtecekken bunu da bizim kendi tarafımızdan bir yani alimlerimizin sözü onları devam edelim inşallah inşallah biraz böyle hafif uzun düşüncesi çıkardık Allah'ın, emanet olun sallallahu aleyhi ve sellem